بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته o'tgan darsimizda payg'ambarimiz dunyo podshohlariga maktublar yuborganligi haqida suhbat qilgan bo'ldi bugun davom etamiz rasululloh mana shu hudaybiya sulhidagi tinchlik muddatidan foydalanib dunyo podshohlariga maktublar yubordi damashqning amiri xoris ibn abi shummar al g'assoniyga payg'ambarimiz maktub yubordi bu maktubni shuja ibn Wahab al ustiy olib bordi maktubda shunday deyiladi: g'asson qabilasi nohata bir katta qabilalardan edi 100 ming qo'shini bor edi maktubda shunday deyiladi: "Bismillahir rohmanir rohim muhammad rasulullohdan xoris abi shummarga hidoyatga ergashgan va allohga iymon keltirib uni tasdiqlaganlarga salom bo'lsin albatta men seni yagona bo'lgan alloh taologa iymon keltirishingga chaqiraman shunday qilsang mulking o'zingda qoladi ya'ni o'zini mulkida o'tirgan podshohga agar islomni qabul qilsang mulking o'zingda qoladi dedi xoris maktubni o'qib qattiq g'azablandi xatni olib yerga uloqtirdi yerga tashladi mendan mulkimni olib qo'yaman deb qo'rqitadimi 100 ming askarim bo'lib turib, kim menga kuchi yetadi dedi. Uni mana shu qilgan muomalasi Nota g'azotiga sabab bo'lgan birinchi edi Xoris jaziraning shimolidagi G'asson qabilasining amiri, podshohi edi. Uni mana shu maktubni o'qigandan keyin o'zini askarini Madinaga qarshi jangga tayyorlay boshladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Busro amiriga maktub jo'natdi. uni xoris ibn umayr al usdiy olib bordi xoris ibn umayr roziyallohu anhu hali suroyga yetmasdan turib yo'lda ketar ekan g'asson podshohlaridan g'asson amirlaridan bo'lgan shurohbil ibn amr al g'assoniy payg'ambarimiz bu sahobasini qatl qildi ya'ni elchi qatl qilinmaydi hech qaysi davrda hech qaysi jamiyatda lekin bu mana shunday bir xiyonat bilan rasulullohni sahobasini qatl qildi ularni bu qilgan ishi mo'ta g'azotiga sabab bo'lgan ikkinchi ish bo'ldi ya'ni ikkinchi ish musulmonlarni ziyoniga bo'ldi mana shu aytilingan ikkita ish keyinchalik mo'ta g'azotiga sabab bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuborgan maktublarni ichida misr kattasi misr ulug'i muqovqisga maktub jo'natdi uni xotib ibn abi balta roziyallohu anhu olib bordi muqovqis maktubni o'qiganidan keyin xotib ibn abi baltaadan payg'ambarimiz haqida so'radi savollarni hammasiga javob oldi so'ngra xotib roziyallohu anhudan muhammadni qavmi qanday muomalada bo'ldi xotib roziyallohu anhu u kishiga qarshi urushdi dedi o'zini qavmi payg'ambarga qarshi urushdi quraysh qarshi urushdi payg'ambarimizga muqovqiz so'radi nimaga qavmini duo ibodat qilmadi bo'lmasam dedi rost payg'ambar bo'lar ekan rost payg'ambar ekan duosi ijobat bo'ladi nimaga qavmini duo ibodat qilmadi dedi endi xotib roziyallohu anhuni bergan zakiy javobini ko'ring nimaga iso o'zini qavmini duo ibodat qilmadi dedi bunda iso alayhissalom qavmi shuncha aziyat bersa ham ularga rahm shafqat qilganidan duo ibodat qilmagan edi payg'ambarimizni ishi ham xuddi shunday bo'ldi muqovqis xatni o'qidi tafsilotlarni so'radi so'ngra payg'ambarimizga xat yozib jo'natdi muhammad ibn abdullohga qibtlarning ulug'i muqovqisdan senga salom bo'lsin ammo ba'd maktubingni o'qidim unda aytganlaringni va meni chaqirgan narsangni fahmladim men bir nabiy chiqishligini bilar edim uni shomdan chiqadi deb o'ylagan edim elchingni hurmat qildim senga qibitlar orasida ya'ni qibit qabilasi orasida qibitlar orasida hurmatli bo'lgan ikki joriyani yubordim minishing uchun bir ot yubordim dedi xotib ibn abi balta xat bilan hadyalarni olib keldi payg'ambarimiz hadyalarni qabul qildi hamda yuborilgan ikkita joriyani biri moriya qibitiyaga uylandi moriya aqlli go'zal ayol edi mana shu ayolidan payg'ambarimiz ibrohim o'g'lini ko'rdi muqovqis islomni qabul qilmadi chunki rumga tobe edi agar islomni qabul qilsa rum undan mulkini tortib olib qo'yishi aniq edi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam undan maktubni o'qiganidan keyin undan kelgan maktubni aytdilarki rum undan mulkini tortib olishlaridan qo'rqib islomni qabul qilmadi agar shu narsa bo'lmaganda islomga kirardi u dedi bu ham mulkidan ajrab qolishni xohlamadida xira qilga o'xshab islomni qabul qilmadi shuningdek amir ibn umayya dumriy roziyallohu anhuni payg'ambarimiz najjoshiyni oldiga yubordi mana avvalgi darslarda aytganimiz najjoshiy islomni qabul qilgan edi jafar ibn abi tolib o'g'lida maktubni oldi chiroyli payg'ambarimizga javob yozdi so'ngra payg'ambarimiz ana shu zamondagi eng qudratli bo'lgan podshohlardan biri kisroga maktub jo'natdi fors podshohi maktubni Forsga Abdulloh ibn Huzofa Sahmiy roziyallohu anhu olib bordi. Kisroning huzuriga Abdullohni kirgizishdi. Abdulloh ibn Huzofa maktubni oldi, o'qiy boshladi. Tarjimon o'qigan jumlasini tarjima qilib berib turibdi. Bismillahir rohmanir rohim. Muhammad Rasulullohdan Fors ulug'i Kisroga. Shu jumlani tarjimon tarjima qilib berishi bilan Kisroning jahli chiqdi. Qattiq g'azablandi. Qanday qilib meni ismimdan avval o'zini ismini zikr qiladi shart maktubda qolganini oldi eshitmasdan yetib tashlab yubordi ya'ni kibr g'urur shunday ediki u kisroga muhammad ibn abdullohdan deb yozishlik kerak edi hatto o'zini ismini birovni ismidan keyin bo'lishligini ham xohlamaydigan darajada bir mag'rur odamlar edi bular abdulloh ibn huzofa kelib uni qilgan muomalasini aytganda mazzaqallohu mulka olloh uni mulkini parchalab tashlasin dedi Haqiqatdan Alloh taoloning mulkini parchalab tashladi. Keyin Kisro nima qildi? Kisro Yamanga maktub jo'natdi. Yaman mana bilasizlar, avvalgi darslarda aytganmiz, bir qismi forslarga itoatda edi. Forslar boshqarardi. Ana shu maktub kelgan paytda forsni Yamandagi volisini ismi Bozon bo'ladi. O'zi forslik, lekin Yamanda hukmronlik qilib yashaydi. Bozonga maktub jo'natadi. Kisroni maktubi unga shunday degan bo'ladi senga maktubim yetib borishi bilan makkada nabiylikni da'vo qilgan kishini meni oldimga yubor endi u voliy nima qildi qo'shin jo'natmadi madinaga ikkita odamni jo'natdi endi bir polvon ikkita odamni jo'natdi ya'ni shunday bir arablarni qanchalik haqir ko'rardi qanchalik mensishmasdi ko'ringki askar jo'natmayapti tutib kelib ikki dona ikki dona odam jo'natyapti bu ikkita odam bordi borib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga seni kisro ko'rishni xohlaydi qo'shin yuborishimizdan avval taslim bo'l bizga ergash dedi seni kisroga olib boramiz dedi payg'ambarimiz sizlarga javobim tunda bo'ladi dedi ertaga kelinglar dedi shumi javobing shu javobim tong otdi kelishdi forslar kisroni olihalardan deb sanashardi yoki bir ulug'iyatdan bir narsa bor bo'ladi oilasida deyishardi ya'ni oliha bir xudolik bor bo'ladi derdi rob deyishadi shuning uchun payg'ambarimiz aytdiki u kishiga sizlar borib bozonga aytinglar meni robbim tunda uni robbisini halok qildi dedi ular tushunishmadi ya'ni mana shu payg'ambarimiz aytgan tunda forsni podshohi parvezni o'g'li shiraviy qatl qilgan edi ular agar shunday bo'lgan bo'lsa senga xabarni kim olib keldi axir forsdan bizni yurtlarga bizni yerlarga bir oy yoki uzoqroq muddatda keladigan xabar dedi menga robbim javob berdi ya'ni robbim xabar berdi javobing shumi javobim shu borib bozonga yetkazilgan ular borishdida bozonga payg'ambarimiz gapini aytishdi bozon qaysi kuni aytdi bu gapni dedi mana kuni dedi kutib turamiz aytilgandek ancha vaqt o'tgandan keyin ana shu kisroni o'g'li otasini qatl qilganligini xabari keldi shunda bozon ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammad rasululloh deb kalima keltirib musulmon bo'l chunki bu narsani Alloh bildirmasa bandasi bilishi mumkin emas edi dedi shunday qilib yamanda yashayotgan forslar islomga kirishdi yaman musulmonlarni itoatida bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bozorni o'zini mulkida qolishiga ruxsat berdi boshqa odamni qo'ygani yo'q chunki islomni qabul qilgan edi payg'ambarimiz yana yuborgan maktublardan Alo ibn Hadromiyni Bahrayn podshohi Munzur ibn Saviy oldiga yubordi. Umbaga yuborilgan maktubning ma'nosi ham Kisroga yuborilgan maktubda qaydi. Munzur aql egasi edi. Bahraynning amiri Munzur aql egasi edi. Tafsilotlarni so'radi. Bu sahoba javob berdi. Bozon, Najjoshiy va boshqa arab qabilalari islomga kirganligini eshitganidan keyin Munzur ta'sirlandida shahodat kalimasini aytib, bu ham musulmon bo'ldi. qarang hudoybiya sulhini natijasi podshohlar butun butun qabilalar butun butun xalqlar islomga kiryapti jangu jadalsiz tinchlikni sharofati bemalol da'vat qilishlikka imkon borligini sabab qavmini islomga chaqirdi bahrayn amiri muzir ibn saviy ayrimlari qabul qildi ayrimlari yahudiylikda ayrimlari majusiylikda qoldi islomni qabul qilmaganlarga muzir ibn saviy jizya soldi demak bahrayn ham musulmonlarni itoatiga kirdi muhojir ibn umayya al mahzumiy orqali xoris ibn humayrga payg'ambarimiz maktub javob ham yamanda mana aytdi, yamanda bir qismini forslar boshqaradi bir qismini ximiyorliklar boshqaradi u esa bu itoat qilishlikdan bosh tortdi islomga kirmadi banu hanifaga yamomaning podshohlaridan bo'lgan ya'ni Yamanning podshohi bo'lgan havda ibn ali al hanafiyga payg'ambarimiz sulayq ibn Amrni yubordi Qarang, mana hozir darsimiz orqasiga ozgina qaytib turib, bir ikkita odamni ko'ramiz gapini. Va bunikiga solishtiramiz. Eslasanglar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka da turgan paytida hajga kelgan qabilalarni islomga da'vat qilar edi. Shunda Banu Sosoa qabilasiga bordida Bayxaro ismli kishi ularni sayidi bilan gaplashdi. Ularga islomni arz qilganida Bayxaro payg'ambarimiz bu arablarda hammasini bir kun bo'yin sindirishiga bir kun g'olib bo'lishiga aqli yetib turib aytdiki ey muhammad biz senga iymon keltiramiz qilichlarimiz seni xizmatingda turadi seni himoya qilamiz faqat bitta shartim bor meni dedi sendan keyin xalifa men bo'laman dedi sen o'tgandan keyin bu ishni boshlig'i men bo'laman dedi dunyo umidida islomga kirishlikni xohladi chin qalbdan iymon bilan emas payg'ambarimiz aytdilar innal amro lillah يَذَعُهَ حَيْثُ aqibatu lil muttaqin. Bu ish Allohning qo'lida. Xohlagan bandasiga topshiradi. Oqibat taqvodorlarniki dedi. Qabul qilmay ketgan edi. Endi Yamomaning podshohi Havda ibn Ali maktubni o'qidi, eshitdi, aqli yetdi. Payg'ambarimiz butun arablar ustidan g'olib bo'lishga aqli yetdi. Yamoma yerlari Banu Hanifon yerlari. Arab jazirasining o'rtasida joylashgan. quvvatli qabila bo'lgan 100 ming askari bo'lgan bular deya. Aqli yetdi. Aytdiki, sen dedi Sulayq roziyallohu anhuga Muhammadga borib ayt. Men islomga kiraman. Agar men kirsam, Banu Hanifa qabilasi ham kiradi. Faqat bitta shartim bor. Muhammaddan keyin boshliq men bo'laman. Keyinchalik vaqtlar yilida Musaylama kazzob Madinaga kelgan islomni qabul qilgani. kelib u ham xuddi shu gapni aytgan edi va musaylama ham mana shu banu hanifadan edi ko'ring odamlarni islomi odamlarni ibodati musulmonchiligi dunyo manfaati bo'lsa keyin bo'ladigan bo'lib turibdi va payg'ambarimiz yuborgan maktublarning oxirgisi ya'ni biz gaplashadigan oxirgisi amr ibn os roziyallohu anhu orqali yuborilgan maktub amr ibn os ummonga maktub olib bordi ummonni u paytda Jo'landiyning ikkita o'g'li Abd va Jayfar ismli ikkita o'g'li boshqaradi, ikkita podsho boshqaradi. Amr ibn al-As to'g'ri Ummonga chiqmadi, chunki jaziraning eng chetida. To'g'ri ketsa masofa katta, halok bo'lishi mumkin. Shuning uchun Bahraynga qarab yurdi. Ihsodan yurib, Xalij bo'ylab Ummonga yetib keldi. Amr ibn al-As daholardan edi. Bu kishi hazakam odam emas edi. boshqa sahobalarga o'xshab to'g'ri olib borib maktubni qo'liga bermadi to'g'ri bormadi aylanib bordida ummonga yetgandan keyin darrov kirib podshohga xatni bergani yo'q bir muddat ummonda turdi yashadi vaziyatni ko'rib chiqdi ma'lumotni to'pladi bu ikkita aka uka nimani yaxshi ko'radi nimani yomon ko'radi nima bilan o'zini aziz sanaydi nimadan qo'rqadi nimadan cho'chiydi hamma yoqni o'rganib bo'ldi so'ngra so'radi bu ikkita aka ukani qaysinisi yumshoqroq tabiat abdmi yoki jayfarmi unga abd muloyimroq deyishdi so'ngra abdni oldiga kirishlikka ruxsat ruxsat so'radi abd uni qabul qilganida unga maktubni o'qib berdi islomni arz qildi hamda aytdiki agar islomni qabul qilsang mulking o'zingda qoladi dedi endi bu halim abdi javobini qarang jahl shunday chiqdiki mulkimni tortib olishi bilan qo'rqitadimi muhammad qayoqda men qayoqda qanday qilib meni mulkimni tortib oldi deb qattiq bir g'azablandi menga qanday kuchi yetadi uni dedi bu yumshog'ini javobi shu bo'ldi amr ibn os ikkinchi yo'l ishga soldi la alayk dedi bu gaplarni foydasi yo'q senga dedi uni diniga kir dedi chunki uni diniga podshohlar kirdi dedi qaysi podshoh kirdi Uni diniga Najjoshiy kirdi. Najjoshiy kirdimi? habashni podshosiya yolg'on gapiryapsan. Amr ibn Ras aytdi, men uni oldida edim dedi. Men o'zi islomga ana shu najjoshiyni qo'lida kirdim. Meni musulmon bo'lishim najjoshiyni qo'lida bo'ldi. Yana kim kirdi podshohlardan? Yaman podshohi Bozon kirdi dedi. Bozon kirdimi dedi. kesro nima qildi uni dedi, kesro hech narsa qilmadi. Xiraqilchi dedi. Herakl qabul qilmadi, lekin inkor ham qilmadi dedi. Agar uni ham qabul qil deganda yolg'onga o'xshab qolardi. Haqiqatan inkor ham qilmadi Herakl, qabul ham qilmadi. Rost gapni aytayotgan. Shunda Abd men o'ylab ko'ray dedi. O'ylandi, keyin o'zini inisi Ja'farga payg'ambarimiz xatini bildirdi. Ja'farning ham javobi qattiq bo'ldi, norozi bo'ldi, lekin akasini ko'ndirdi. Ey Ja'far, islomga kiraylik. mulkimiz o'zimizda qoladi axir uni diniga podshohlar kiribdi najjoshiga kimni kuchi yetadi bozonni yengishlikka kimni kuchi yetadi agar arablar hammasi yig'ilib ustimizga kelsa mulkimizni olib qo'yishadi mulkimiz o'zimizda qolsin islomda qabul qilaylik dedi oxiri jayfa ham rozi bo'ldi ummon ham islomga itoatda bo'ldi islomda qabul qilishdi bu ikkita aka uka o'lgunicha o'zini mulkida turdi qarang islomni maqsad islom edi payg'ambarimiz dinni yetkazmoqchi edi dinni qabul qilgandan keyin jildirmayapti bo'ldi jilingin biz o'zimizni odam qilib qo'yamiz demayapti shu ishni boshqara oladigan odamni o'zini qavmini yaxshiroq biladimi shu ishni eplaydimi joyida qoldiryapti har bitta kelgan almashtirib o'zinikini qo'yavermayapti bu ishlarning hammasi butun butun qabilalarni butun butun mamlakatlarni podshohlarni islomga kirishi jangu jadalsiz bo'ldi bu Hudaybiyya sulhining samarasi edi. Payg'ambarimiz Hudaybiyya sulhini bitib, jilganida sahobalarni hech qaysi rozi bo'lmagan edi. Eslanglar. Umar ibn Hattob payg'ambarimizga kelib qattiq gapirgan edi. Noroziligini qattiq bildirgan edi. Lekin payg'ambarimiz Hudaybiyadan jilganida inna fatahna laka fathan mubina ey Muhammad solom biz sizga ochiq g'alabani in'om qildik degan edi. Mana g'alaba. Mana g'alaba. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 20 yilda qilgan da'vati bilan mana shu tinchlik davrida turgan 2 yillik davrida qanchalik musulmonlarga bir xayriyatlar olib keldi sariyalar yuborishlik davom etdi 8 yilning robiul avval oyida payg'ambarimiz shujo ibn vahab roziyallohu anhuni havozin qabilasiga yubordi ularga hujum qildi g'animatlar olib qaytib keldi yana banu mulavvih qabilasiga payg'ambarimiz g'olib ibn abdullohni qo'shin bilan yubordi ozgina adadli qo'shin bordi banu mulovihning asosiy qo'shini boshqa yerda jang qilayotgan edi ularga hujum qilib g'animalarni olib qaytib kelish qaytishdi orqaga orqaga qaytishganida banu mulovihning qo'shini qaytib keldi musulmonlar hujum qilib g'animalarni olib ketganligini aytishganida qo'shin katta bir qo'shin butun boshli qabilani qo'shini ularni orqasidan quvishlikni boshladi g'olib roziyallohu anhu aytadi orqamizdan quvib kelishdi deydi ozgina bizni adadimiz ular butun qo'shin bilan shunday bir yaqin keldiki bir birimizni ko'radigan darajada yaqin bo'ldik shunda alloh taoloning bir marhamati bo'ldi bu sahobalarga osmon tiniq birorta bulut yo'q edi to'satdan bulut to'plandi har yoqdan bulut qalinlashdi yomg'ir boshladi yomg'ir selga aylandi sel daryo bo'lib oqdi musulmonlarga bu banu muloviy qabilasini qo'shini yetay deganda shu mana shu seldan bo'lgan daryo ikkalasini o'rtasini to'sib qo'ydi quvib yetisha olmadi mana shunday qilib alloh taoloning marhamati bilan g'olib ibn abdulloh roziyallohu anhu o'zini ozgina sahobalari bilan qaytib madinaga omon yetib kelishdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muta g'azotidan avval sodir bo'lgan oxirgi ish kab ibn amir boshchiligida zoti atlohga payg'ambarimiz 14 ta kishini da'vatga yubordi bu jang qilgan emas 14 ta kishi da'vat qilgani ketgan edi 600 ming mil piyoda yurib borishdi Qaranglar, Allohning dinini yetkazishlik uchun bu bizdagidek daraxtlari ko'p bir salqin suvli joylar emas u yerlar, sahro. Hajga, umraga borgan aka-ukalarimiz ko'rgansizlar sahroda qanaqaligini. 600 mil piyoda yurib bordi bu 14 ta odam. G'assonliklar ular Shomga yaqinlashgan paytda bularni ko'rib qoldida qatl qilishdi. Demak, G'asson qabilasini musulmonlarga qilgan tajovuzi ko'payib ketdi. Endi bularni ta'zirini berishlik kerak edi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni g'asson qabilasiga qarshi jangga tayyorlanishlikka buyurdi g'asson bular bilan bo'ladigan jang oson emas edi yuz ming askari bor bordi yana buni ustiga ular rumning xulafolari edi ya'ni rumga boshqa bir qabila hujum qilsa g'asson yordam beradi g'assonga boshqa qabila hujum qilsa rum yordam beradi rum yuz ming askar yuboradi Bu bo'ladigan jang boshqalardan farqli bo'lganligi uchun payg'ambarimiz kim chiqishlikka qodir bo'lsa chiqsin dedi. Payg'ambarimiz bu talabiga 3000 ta sahoba labbay dedi. Birinchi marta musulmonlarni qo'shinini adadi 3000 yetyapti. Qo'shin tayinlandi. Payg'ambarimiz bu qo'shinga amirlarni belgiladi. Qo'shinni Zayd ibn Xorisa boshqaradi. Agar unga biror narsa bo'lsa, Ja'far ibn Abi Talib boshqaradi. Agar unga bir narsa bo'lsa, abdulloh ibn ravoha amir bo'ladi dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'shin tayyor bo'lganda juma kuni ertalab qo'shinni chiqardi g'asson tarafiga qarab qo'shin chiqib ketdi abdulloh ibn ravoha fikr qildi belgilangan uchinchi amir ha qo'shin sekin yuradi men juma rasululloh bilan jumani o'qiymanda orqasidan quvib yetib olaman dedi qo'shin chiqib ketdi ancha masofani bosib qo'ydi rasululloh sallallohu alayhi vasallam juma namozini o'qib bo'lgandan keyin qarasa abdulloh ibn ravoha madina turibdi maxlafak nimaga orqada qoldingiz dedi a rasululloh dedi yetib olaman dedi qo'shin sekin borib yetib olaman orqasidan shunda payg'ambarimiz og'ir so'zni aytdi ollohga qasam agar yer yuzidagi hamma narsani infoq qilsangiz ham ularning qadamlari uchun berilgan ajrga yetolmaysiz dedi hali jang bo'lgani yo'q ertalabdan jumagacha bo'lgan vaqtda bosilgan masofaga beriladigan ajr yer yuzidagi hamma boylikni infoq qilganingizda ham unga teng kelmaydi dedi shunda abdulloh ibn ravoha qattiq yig'ladi nimaga yig'layapsiz jahannamdan qo'rqib yig'layapman o'zi savob deb qoluvdi savob ketib qolibdi so'ngra duo qildi parvardigor allohumma inni asaluka shahadata fi sabilik parvardigor men sendan sen yo'lingda shahidlikni so'rayman dedi qo'shin chiqib ketdi madinada yahudlar hali qolgan edi yahudlar kelib aytishdi ey muhammad biz tavratni o'qiganmiz agar qaysi bir nabiy falonchi o'lsa falonchi falonchi o'lsa falonchi deb yuzta odamni aytgan bo'lsa ham hammasi qatl bo'lgan dedi ya'ni mana shu payg'ambarimiz aytgan mana shu hadisi uchalasiga shahid bo'lishiga bir bashorat edi palonchi o'lsa palonchi pulguncha deb turib uchta emas yuztani sanagan bo'lsa hammasi qatl bo'lgandi payg'ambarimiz aytdilar zalika amrun yuriduhulloh bu Alloh xohlagan ish dedi mana shu g'azotda musulmonlarni safida birinchi marta Xolid ibn Valid roziyallohu anhu qatnashayotgan edi u kishi ham Mu'taga qo'shin bilan chiqib ketdi g'assonga musulmonlar kelayotganligi xabar yetdi g'assonning sayyidi xoris xiraqlga odam yubordi ey e, xiraql muhammadni qo'shin ustimizga kelyapti o'rtamizda kelishuv bor dedi mana endi xiraqldan yordam so'radi xiraqlni kufri yoki islomi mana endi aniq bo'ladi chunki dehetal kalbiyni qatar jo'natayotganda sen borib rasulullohga ayt islom meni qalbimda mana ularni tinchlatishlik uchun mulkni olib qolishlik uchunlar aytdim islom meni qalbimda shu javobda aytgan edi payg'ambarimiz yolg'on gapirdi ollohni dushmani dunyo bilan oxirat turganda dunyoni tanlagan edi mana endi uni kufri aniq bo'ldi ha sizlarga biz yordam beramiz dedi yuz ming askar jo'natdi musulmonlarni adadi uch ming g'assonni qo'shini yuz ming endi xiraqldan rumdan yana yuz ming askar keldi uch mingta musulmon ikki yuz ming dushmanga qarshi kelyapti yana bu ikki yuz ming dushmanni ellik mingtasi otliq ellik mingta otliq bor ikkala qo'shin bir biriga qarab kelar ekan musulmonlarni holidan xabar olib kelishlik uchun josuslarni o'yinlarni yuborardi g'assonliklar ana shu josuslarni ichida xorisning ukasi sadus ham birga chiqqan edi xabar olib kelgani Zayd ibn Xolisa ham oldiga oldidan xabar olib turishlik uchun odam jo'natar edi. Ikkala oldiga chiqqan qo'shin bir-biriga uchrashdi urushdi, jang bo'ldi, Sadus qatl bo'ldi. G'assoniylarda podshohining ukasi qatl bo'ldi jang boshlanmasdan avval. Musulmonlar Mu'ta deb nomlanadigan bir qishloqqa kelib tushishdi. G'assoni adadi 200 ming. Bundan xabar topgan Zayd ibn Xorisa qo'shin ana shu qishloqni ichida joylashligini xohladi muaskar qishloqda bo'lsin jang qilgani tashqariga chiqamiz chunki agar qo'shinni hammasini tashqariga ochiq maydonga olib chiqib qo'ysa ikki yuz ming adad osonlik bilan o'rab qo'yishi mumkin edi shuning uchun qo'shin muaskar mo'ta qishlog'ida bo'ladi qo'shin jang qilgani tashqariga chiqadi dushmanini adadi kattaligini bilib turib zayd ibn horisa sahobalarni maslahatga chaqirdi nima qilamiz bunaqa katta dushmanga qarshi katta adadga qarshi musulmonlar turgan emas musulmonlar ikki kun bahs qilishdi o'rtaga faqat ikki donagina taklif tashlandi birinchi taklif urushaveramiz ikkinchi taklif rasulullohga odam jo'nataylik madad jo'natarmikin lekin hech kim qaytaylik degan taklif tashlamadi ikki kun bahs qilishdi abdulloh ibn ravoha roziyallohu anhu oxiri turib qavmni shijoatlantirib aytdiki ey qavm dedi nima uchun islomda qabul qildik jannatni debdi mana jannat oldimizda turibdi shahidlikni xohlarmidik hammamiz mana shahidlik turibdi nimani kutyapmiz nimadan qo'rqamiz dedi u kishining mana shu so'zlaridan keyin sahobalar shijoatlanishdi jang qilishlikka qaror qilishdi mo'taga chiqishdi sap tortib turdi g'assonni qo'shini rumni qo'shini kelyapti kelyapti kelyapti kelyapti nihoyasi yo'q musulmonlar bularni adadini kattaligini ko'rib ayrim musulmonlar qo'rqishni boshladi shunda sobit ibn aqram roziyallohu anhu sobit ibn aqram roziyallohu anhu o'rtaga chiqdida aytdiki men badrda qatnashganman dedi adadimiz oz edi lekin Alloh bizga g'alaba berdi g'alaba adadni kattaligiga bog'liq emas g'alaba Alloh bilan sodiq bo'lishlikka bog'liq dedi shijoatlantirdi boyagi qo'rqayotganlarni ham qalbidan qo'rquv ko'tarildi zayd roziyallohu anhu qo'shinini beshga bo'ldi ya'ni hamma saljaysh u davrda odatiga ko'ra qo'shinni beshga bo'lardi muqaddima qalb muohira maymana maysara beshga bo'ldi ikkala qo'shin jangga tayyor ertasi kuni jang bo'lishligi kerak zayd ibn horisa bomdod namozini o'qib bo'lishi bilan hali yorug' tushmasdan turib hali rumliklar jangga tayyor bo'lmasdan turib hujumga buyurdi hali qorong'i yozilmasdan kun tushmasdan turib musulmonlar bir shiddatli hujumga tashlanishdi rumliklar bu narsani kutishmagan edi palokandalik boshlandi o'rtasida musulmonlar shu qattiq hujumni qilishdi shiddat bilan kirib olishdi yuzlagan odamlarni qatl qilishdi ular boshchini topguncha o'ziga kelguncha shomgacha shu rumliklarni qatl qilishdi musulmonlardan talofat deyarli bo'lmadi birinchi kuni shom bo'ldi qo'shin ajrab keldi ular o'zini tartibga keltirib ulgurmagan edi musulmonlar bu kuni talofat ko'rmadi rum g'assonliklar bu bo'yanishdan hayron qolishdi bular odammi jinmi bu nima bu uch mingta bo'lib turib shunchalik bir jur'at qiladimi oddiy qo'shinga qarshi oddiy dushmanga qarshi turmayotganligini tushunishdi ikkinchi kun bomdodni o'qib olib xuddi shu vaqtda yana hujumga o'tishdi yana rumni ichida qatl qilishlik boshlandi o'nlab odam yiqilyapti shunday qilib besh kun davom etdi besh kun musulmonlar hujum qildi faqat musulmonlar qatl qildi Odatda avvalgi g'azotlarda 10 ta, 20 yuzta 100 ta odam o'lsa, shu bilan jang tugar edi. Lekin bularda adadi 200 ming bo'lganligi uchun har qancha o'ldirilmasin, ularga oshiqcha ta'sir ta'sirini ko'rsatgani yo'q. 6-kun 6-kun rumliklar endi biz hujum qilamiz deydi. Işte. Namoz vaqti bo'lishi bilan Rum hujumga o'tdi. Mana endi haqiqiy qattiq jang 6-kuni boshlandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni jamoat namoziga chaqirdi. hammasi yig'ildi nima bo'ldi rasululloh bugun rum bilan musulmon o'rtasida jang boshlandi dedi va masjidda o'tirib nechi minglagan kilometr chaqirim mo'tada bo'layotgan jangni tafsilotlarini payg'ambarimiz masjidda musulmonlarga aytib berib turdi rasululloh jangni sifatlab ta'riflab aytar edi bayroqni zayd olib oldiga yurdi ichkariga kirdi zayd ibn horisa roziyallohu anhu bayroqni qo'lga ushlar ekan oldiga qarab intildi Mushriklar Zaydni to'xtatish uchun hujum qilishdi, musulmonlar Zaydni himoya qilishdi. Lekin mushriklarning uzoqdan turib otgan nayza kamonlari u kishini tanasini parcha-parcha qildi. Ustushhida Zayd dedi payg'ambarimiz. Zayd shahid bo'ldi. Bayroq yerga yiqildi. So'ngra payg'ambarimiz aytdi, bayroqni Ja'far ibn Abi Talib oldi. U ham dushmani safiga qarab oldiga yurdi. Dushmanlar u kishini oldiga tuzmaslik uchun oldiga tizilishdi. abu rofiy roziyallohu anhu aytadi mana shu jangda bo'lgan ularni ko'pligidan jafar ya'ni tiqindi izdihomni kattaligidan qattiqligidan jafar bir qadam ham oldiga yurolmay qoldi u kishi otda turardi otidan tushdi qilichi bilan otini urib qatl qildi islomda birinchi qatl qilingan ot jafar ibn abi tolibni oti bo'ldi so'ngra o'ng qo'lida bayroqni ushlab chap qo'lida qilichi bilan jang qilishni boshladi uch mingta odamga ikki yuz mingta turibdi Mushriklardan biri keldi, bayroq o'xshagan qo'lini chop tashladi. Ja'far roziyallohu anhu qilichni tashladi, chop qo'liga oldi bayroqni. Ikkinchi zarba bilan qo'lini ham, chop qo'lini ham chop tashladi. Qo'lidan qolgan narsa bilan bayroqni quchoqlab oldi. Endi ro'parasidagi mushrik turibdi qilish bilan. Ro'parasida mushrik turibdi qilish bilan. Himoyalanishlikka ham, jang qilishlikka ham qo'li yo'q. Shunda bitta qattiq zarba bilan yelkasiga uradi, ikkiga bo'lib tashlaydi. Ja'far roziyallohu anhu ham shahid bo'ldi. Jangdan keyin jussalarni qaralar ekan Abu Rofi roziyallohu anhu aytadi, ikkiga bo'lingan Ja'farni jussasini bir tomonida 80 ta, 90 tadan ortiq jarohat topdi deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada sahobalarga mana shu bo'layotgan ishlarni aytib berib turar ekan, Ja'far shahid bo'lgandan keyin roziyallohu anhu ikki qo'li kesilgandan keyin Ja'far shahid bo'ldi. Alloh uning kesilgan qo'llarining o'rniga yoqutdan bo'lgan ikki qanotni berdi. U bu ikki qanoti bilan qiyomat kunigacha jannatning xohlagan joyida uchib yuradi dedi. Bu qiyomatgacha shunday mukofot berilyapti. Endi qiyomat qoyim bo'lganda u kishiga beriladigan ajr albatta bundan ham ulug' bo'ladi. Bayroq ikkinchi marta yiqildi. Bayroqning oldiga payg'ambarimiz aytgandek Abdulloh ibn Ravoha roziyallohu anhu keldi. bayroqni oldi payg'ambarimiz madinada sahobalarga tarbiya beryapti so'ngra bayroqni abdulloh ibn ravoha oldi dedida jim qoldi payg'ambarimiz ansonlar hijolat bo'lishdi chunki avvalgi ikkita sahoba muhojir edi zayd bilan jafar bayroqni oldi oldi yurdi bayroqni oldi oldi yurdi deyatuvdi endi abdulloh ibn ravoha bayroqni olgandan keyin to'xtab qoldi nimaga to'xtab qoldi jang shunday bir jiddiy tus olgan ediki bayroqni ushlagan odam qatl bo'lar edi ikkita avvalgi hamrohini qatl bo'lganligini ko'rdida nafsi ozgina taraddudga kelib qoldi bayroqni oldi ikkilanib qoldi shunda abdulloh ibn ravoha o'ziga o'zi baytlarni o'qidi o'zini o'zi shijoatlantirdi aqsamtu ya nafsi latanzilinna latanzilinna aw latukrahinna qad aqbalan nasu va shaddurranna mali araki takrahina menga nima bo'ldi jannatni yoqtirmayapsanmi deyapti o'ziga o'zi jannatda xolim ekanligini ko'ryapmanmi so'ngra ikkita hamrohini ikkita birodarini ishini eslatdi intafali fi alahuma huditi va ma tamannayti faqat utiti agar oka hamrohingni qilgan ishini takrorlasang to'g'ri yo'lda bo'lasan taqiq nimani orzu qilgan bo'lsang Alloh senga berib turibdi dedi so'ngra qilishini ko'tardi oldiga tashlandi bu kishi jangga kirib ketar ekan o'zini bir amakisini o'g'li qo'lida ichiga go'sht solingan nonni irg'itdi ey Abdulloh Ushamoni dedi. Ozgina quvvatlanib ol dedi. Ettamandan shomgacha jang qilganligi uchun ovqatlangani vaqti yo'q edi. Tong sahardan shomgacha jang qilishar edi. Ovqatni oldi, haligindan bir tishlamni uzdida qarab turib o'ziga o'zi ey Abdulloh hali ham dunyodamisan deyapti. Agar mana shu tishlam nonni yeyishlikka turadigan bo'lsam, bu hayot uzoq hayot bo'lib ketadi. So'ngra nonni tashladida shunday bir shijoat bilan hujum qildi g'assonlik nasoro arablarni boshlig'i noligi nurofiyani borib qatl qildi u kishini ham qatl qilishdi mushuklar payg'ambarimiz belgilagan uchala amiri ham uchala sahobasi ham shahid bo'ldi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam madinada turib abdulloh shahid bo'ldi dedi to'g'ridan to'g'ri aytib beryapti bo'layotgan ishlarni abdulloh ham shahid bo'ldi men ularning uchalasini jannatdagi so'rlarini ko'rib turibman Faqat Ibn Ravohaning surasi u ikkisining surasidan uzoqroqda bo'lib qoldi. Nima uchun? Ozgina ikkilanib qo'ydi. Ozgina taraddudga tushib qoldi. Mana shu narsa tufayli ularning suralaridan ko'ra Abdullohning so'risi pastroqqa tushib qoldi. Bayroq yiqildi. O'lang, uch mingta odamni jur'at qilib 200 mingga turishlik o'zi qanday qahramonlik. bayroq yiqildi hech kim ko'tarmadi payg'ambarimiz abdulloh ibn Ravohidan keyin falonchi ushlasinda bayroqni aytmagan edi musulmonlar har tomonga sochilib ketdi chunki bayroqni hech kim ko'tarmadi bayroq ko'tarmadi demak qo'shin mag'lub bo'ldi hamma tirqirab tarqalib qochib ketdi har tomonga abu rofi aytadi vallohi bunaqa mag'lubiyatni bunaqa hazimani ko'rgan emasman ikkita sahoba ham birlamas edi deydi ikkita odam ham birlamas edi hamma yakka yakka yolg'iz qochib yurardi bayroqni kim ko'taradi musulmonlarning qahramonlaridan bo'lgan ahli badrdan bo'lgan sobit ibn keldi bayroqni ko'tardi haqiqiy qahramonlik qildi chunki avvalgi bayroqni ushlaganlar ushlab turganida himoya qilolganlari bor edi endi bayroqni yolg'iz o'zi ko'tardi musulmonlarni bayrog'i yana ko'tarildi bayroqni tagiga birinchi bo'lib xolid ibn valid yetib keldi mana aytdik xolid roziyallohu anhu birinchi marta qatnashayotgan edi Sobit roziyallohu anhu bayroqni Xolidga ushlang dedi. Xolid roziyallohu anhu aytdiki, "Ey Sobit, siz haqliroqsiz bayroqni ushlashga. Siz yoshingiz ham katta, yana ahli Badrsiz" dedi. Sobit ibn Aqram roziyallohu anhu, "Ey Xolid, Allohga qasam, uni senga berish uchun oldim" dedi. Bu chiroyli gapirib, chiroyli bir muomala qiladigan o'rin emas. Bu o'rinda bir shu ishda işte, mohir bo'lgan xabir odam kerak dedi. Mohir odam kerak dedi. sen ishimizda habirsan tajribalisan bayroqni senga berdi sen uchun oldim dedi holid roziyallohu anhu bayroqni qo'liga oldi holid roziyallohu anhu bayroqni ko'tardi silkitdi bayroqni yana ko'tarilganini ko'rib sahobalar yig'ilib kelishdi holid endi qarang mana bitta bir mulohazaki biror bir tashkilotmi biror bir muassasami biror bir firmami shuni ishini yurgizishlikka loyiq odam turganda shuni rahbari o'zini qarindoshini yaramaydigan bo'lsa ham tanishini qo'yadigan bo'lsa bu korxona nima bo'ladi sahobalarni ko'ring sobit ibn akram roziyallohu anhu bu ummatni g'amida xolid mana shu o'rinda loyiqroq e sen bilimdonroqsan sen loyiqroqsan sen baribir senga olib ko'tarsa sharaf sobit ibn akramni qo'lida qoladi lekin bular islomga xolis xizmat qilgan odamlar edi minbarga sizdan loyiqroq odam keldimi bering sizdan ko'ra haqliroqmi bering agar Allohdan qo'rqsangiz masjidni ishini yurgizgani sendan ko'ra loyiqroq sendan ko'ra shijoatliroq odam keldimi ber seni mulking emas u qiyomatda javob berasan musulmonlar nimaga shu bir tanazzulga yuz tutib ketdi keyingi asrlarda chunki ana shu loyiq bo'lgan odamlar o'rniga kelib shu ishni yurgizmaganligi uchun musulmonlar ishi palokandalik bo'lib ketdi sahobalarni ko'ring payg'ambarimiz qanday tarbiya qilgan ey xolid siz haqliroqsiz siz loyiqroqsiz dedi xolid ibn valid bayroqni oldi qo'liga silkitdi musulmonlar yig'ilib keldi yana xolid roziyallohu anhu qisqa muddatda qo'shinni tartibga keltirdida mag'lub bo'lib turgan qo'shinni hujumga buyurdi tarqalib mag'lub bo'lib turgan musulmonlar endi hujumga o'tishdi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته